metalla ho molybdos malakos esti kai ho sideros skleros esti skleroteros de ho halups hoi technitai po iusin ek tu kassiteru tu skantharus ek tu kalku kalheia ek tu ta lychnia ECTU arguriu kalku unciaius argureius ectu chrusiu chruseius ducatus to hudra arguron pantote naronesti kai anabibroskei catestiei ta metalla